محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد ذكر الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجيشوني التيمي رحمه الله تعالى قال قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا أيها المسلمون بارك الله فيكم ومناسبة ومwezi huu na yale yanayofanywa na wengi katika waislamu kwa madai ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumeona kwa lengo la kufikisha risala na kutekeleza amana na kuifikisha kwa wenyewe na kusimamisha hujja katika umma ili waelewe wasioelewa na wazinduke wale walioghafilika na ili wasidanganywe wasiojua tumeona kwamba khutba ya leo ya tarehe kumi ya mwezi wa mfungo sita mwaka wa 1446 ambayo ni sawa na tarehe 13 ya mwezi wa tisa mwaka wa 2024 tuzungumzie juu ya msingi madhubuti wa dini yetu ya Kiislamu. Dini ya Uislamu miongoni mwa mumayizati zake sifa zake maalum za kipekee ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi ya kuilinda dini hii na kukilinda kitabu chake subhanahu wa ta'ala na kuyalinda mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuilinda sheria yake hivyo basi hakuna yoyote aliye na uwezo wa kuibadilisha sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam isipokuwa atafichuka peupe kabisa kama waislamu wataitumia misingi hiyo msingi mkuu ni msingi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul Karim na msingi wa sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo ni mubayyinatun lilquran wa mufassiratun lah sunna imekuja kuibainisha Qur'an sunna ni yenye kuibainisha Qur'an na kuitafsiri alquran kadhalika yale waliowafikiana na kupatana juu yake السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين wale watu wema waliotangulia wakiwemo masahaba na wanafunzi wao waliofuatia baada yao attabi'un na wanafunzi wa tabi'un atba'u tabi'un na waislamu wote walioishi katika kipindi cha karne tatu bora maafikiano yao maafikiano ya umma huu ni msingi madhubuti wa kuyapima mambo yote ya dini pakitokea mzozo wowote na jambo lolote lenye kutatiza ubishi basi litarejeshwa katika misingi hii na yale mambo ambayo hakuna kitabu hakuna sunna hakuna ijmaa mlango huo umefunguliwa kwa wanawazuoni wenye kufanya jitihad kuogelea katika uwanja huo kwa kuyakadiria na kuyapima mambo kwa mitazamo iliyo sahihi. Sasa leo tutakatusimame tusimame katika misingi hii mitatu juu ya jambo hili ambalo limekuwa likikithiri katika wakati huu mpaka wakadhani wenye kulifanya kuwa wamefanya jambo muhimu sana la dini na pingine wakawaona wale ambao hawakubali katika hilo na wanawapinga au wale ambao hawafanyi kama wanavyofanya wao ni watu walioingia katika upotevu watu waliopotoka ni mamluki wanaolipwa kwa ajili ya kuharibu Uislamu kwa nini wanapinga hili na lile hawa ni watu wabaya hawampendi mtume sallallahu alayhi wasallam vipi mtume anaadhimishwa wao hawataki hawakubali hizi ndio kazi za mayahudi na lugha nyingi mbaya mbaya zinazotolewa na watetezi wa mambo haya na mara nyingine wakafanya wakatoa hoja kupitia alquran kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba Qur'ani iko upande wao au sunna iko upande wao na miongoni mwa aya wanazozitumia ni aya ambayo nimetangulia kuisoma katika suratu Yunus pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie watu awaambie waislamu waumini sema e Muhammad kwa sababu ya fadhila za Allah na rehma zake kwa hilo au kwa hayo basi wao wafurahi na hivyo kufanya hivyo ndio bora zaidi kuliko vile wanavyovikusanya wakawaambia watu ona hapa rahma ni mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu imetafsiriwa sehemu nyingine kwenye Qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin kwa rahma ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe husema ana rahmatun muhda mimi ni rahma iliyotolewa zawadi kwa hiyo vipi mnakataa kusherehekewa rahma sisi tunawaambia hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam akaifundisha akawafundisha watu wake na alihakikisha kwamba haondoki isipokuwa anawafundisha namna ya kufanyia kazi kila wanachokisoma kutoka kwake Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala mmoja katika maquraa wakubwa wa Qur'an katika wanafunzi wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu bali katika wanafunzi wa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu anatuambia maneno haya hadathana alladhina kanu yuqri'unana alquran wametusimulia sisi wale watu ambao walikuwa wanatusomesha sisi alquran عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم hao ndio limetusimulia sisi annahum kanu idha taallamu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 ayat kwamba wao walikuwa wanapojifunza kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aya 10 lam yatajawazuha حتى yataallamu ma fiha min al'amal hawazivuki aya kumi hizo mpaka wajifunze yaliyomo katika aya hizo katika amali kwamba eh, aya hii yafanyiwa kazi vipi aya hii yafanyiwa kazi vipi hawavuki aya kumi hizo mpaka wajifundishe namna ya kuzifanyia kazi anasema Abu Abdurrahman as-Sulamiyu فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا sisi tukajifundisha Qur'an na ilmu na matendo kwa pamoja tusoma Qur'ani na ilmu zilizomo ndani ya Qur'ani na namna ya kufanyia kazi hayo yaliyomo ndani ya Qur'an maelekezo yaliyotolewa kutoka kwenye Qur'an kama ikiwa habari ndiyo hiyo je walipofika katika aya hii qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu walifanya kazi vipi amri ya kufurahi tayari imewajia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafurahikia fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala walifurahika vipi hili ni swali muhimu sana na lazima lijibiwe tujue je mtume الله عليه وسلم aliwafundisha kuamba ngoma kisha watoke nazo barabarani wapite kwenye mitaa wakipiga ngoma wakiimba na kucheza kila inapofika mwezi fulani kwa sababu ndiyo maana fabidhalika falyafrahu ndiyo maana yake kama si hivyo nyinyi mmetoa wapi habari hii mlitoa wapi habari hii katika uislamu au mwataka kutuambia ya kwamba mahaba yenu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuwa makubwa zaidi kuwashinda wale والله وبالله وتالله هاكونا كزازي تشوت كلتكوى أشد محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين أهل القرون المفضل حكونا كزازي تشوت كلتكوى نمبنزنا محبة مكوبة كمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم kuliko masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bali kuliko kuwashinda attabiun hakuna kizazi kinachowashinda wanafunzi wa masahaba wala waliokuja baada yao kizazi kilichofuatia baada yao na hayo hawakuyafanya usiseme kwamba kwani kutokufanya ndiyo ndiyo ni msingi madhubuti katika dini asili ya kuharibika dini nyingi walizokuja nazo manabii baada ya kuondoka wao wenyewe ni watu kuzua na kuongeza katika dini mambo ambayo mitume wao hakuwafundisha mitume hawakufundisha habari hizo lakini wao kwa uhodari wao na kwa matakwa yao waliingiza mambo dini ikaharibika na sheria ya Allah ikavurugika akaletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wa mwisho na risala yake iwe ndiyo masahihisho ya risala zote na kitabu chake alquran alitopewa kitawale vitabu vyote na kisahihisha mafunzo yote na yoyote anataka kutoka nje ya mstari anarudishwa kwenye mstari bilkitabi sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul haya ndio mafundisho ya Uislamu kwa, kwa hivyo utabakia uislamu nadhifa naqiya hali ya kuwa ni msafi nasalu llah wa walakum alafiyata wassalam الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد kujengea juu ya msingi wa maneno niliyotanguliza katika khutba ya kwanza yaliyotolewa na mmoja katika wanafunzi wa masahaba Abu Abdurrahman As-Sulami nafuatishia maneno ya mwanafunzi wa wanafunzi wa masahaba imamu almuslimin fi dunya fi waktihi imamu wa islamu hapa duniani katika wakati wake imamu dhari alhijra mwanachuoni mkubwa wa Madina al-Imamu Malik bin Anas Abu Abdullah al-Asbahi rahimahullahu ta'ala الامام مالك الامام مالك رحمه الله تعالى كان شديدا على المبتدعه kama نفهميك katika sira yake na mwenendo wake alikuwa ni mtu mkali dhidi ya wazushi na uzushi wao kuna matukio mengi na maneno mengi yananasibishwa na yeye akikemea mambo ya uzushi miongoni mwa mambo hayo ni maneno yaliyopokewa na mmoja katika watu wa madrasa yake الإمام عبد العزيز ابن عبد الله معروف وابن الماجشوني التيمي رحمه الله تعالى akipokea kutoka kwa alimamu Malik kwa riwaya yake kwamba al-Imam rahimahullah ta'ala anasema man ibtada'a fil islam bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risalah yoyote atakayezusha katika huu Uislamu uzushi wa aina yoyote kisha akauona ni mzuri wafaa huyu moja kwa moja atakuwa ameshadai kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika ujumbe aliofikisha katika ujumbe aliopewa kuna mambo ameyaficha ficha hakuyaweka wazi لأن الله تعالى يقول kwa sababu Allah hali ya kuwa ametukuka anasema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yako wazi katika suratul maida alyawma akmaltu lakum dinakum hivi leo nimewakamilishieni dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimezitimiza kwenu nyinyi neema zangu wa raditu lakum alislam dina na nimeuridhia kwenu uislamu uwe ndio dini anasema fama lam yakun idhin dinan fala yakunu liyawma dina lile ambalo siku hiyo na wakati huo halikuwa dini haliwezi kuwa dini leo lile ambalo halikuwa ibada katika wakati huo haliwezi kufanywa kuwa ni ibada leo usizungumze mambo ya magari ndege kompyuta tunazungumza ibada dini lolote ambalo halikuwa dini kwa wakati huo haliwezi kuwa dini hii leo watu wakakaa waka bunge wakashauriana wakaona si mwanachuoni fulani kaona akafikiria wakaweka la fama lam yakun yaumaidhin dinan fala yakunu lyauma dina lile ambalo wakati huo halikuwa dini haliwezi kuwa dini hii leo dini itabaki vile vile na yale atakaozuliwa yatajichuja itaonekana wazi kabisa kwa miongoni mwa mambo ambayo hayakuweko kwa kukiri jullu min alulama ulama almuslimin wanakiri kwamba katika mambo haya kuwepo ni mambo haya ya watu kufanya al-ihtifal bilmawalid fi hadha almawsim anasema al-imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala mwana wachuoni katika karne ya kumi ana maneno yasikilizeni anasema aslu amali al لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة الإمام السخاوي رحمه الله تعالى akimnukuu الإمام ملع للقاري قد katika المورد الروي في المولد النبوي أنا سيما من نهاية وكراسة wa 12 aslu amali almaulid alsharif asili ya vitendo vya kuyasoma au kufanya maulid alsharif yani kusherehekea mazazi matukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam asili ya amali hii lam yunqal lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih amali hii haijawahi kunukuliwa haijawahi kupokewa kutoka kwa yoyote katika wale wema waliotangulia fil quruni thalathati alfadila katika zile karne tatu zilizo bora wa inma hadatha ba'daha bil maqasid hakika jambo hilo limezuka baadaye baada hizo karne tatu hizo lakini kwa makusudio mazuri watu walikuwa na nia nzuri wakaona kwa nini tusifanye hivi wenzetu wa Kristo ikifika tarehe 25 wanafanya kuna Christmas wamsherekea Masihi Isa. Sasa sisi inakuwaje? Kwa nini sisi hatusherekei na mtume wetu sisi ni bora? Kwa nini tusiliweke jambo hili? Kwa makusudio mazuri tu wakaweka jambo hili, lakini mahali shahid, lam yunqal amman an ahadin min as-salaf as-salih. Ndio ukimsikia leo kwamba ah, maulidi yalisomwa wakati wa mtume bwana, ujue huyo ana kichaa, huyo ana wazimu, huyo huyo ni jahili huyo hajui kitu maswahaba wenyewe bwana walisoma walisoma maulidi bwana ujue huyo ana wazimu huyo hayuko sawa huyo anawasingizia maswahaba mambo ambayo hawakuyafanya maulidi kayasoma mtume mwenyewe bwana muongo lam yunqal an min as-salaf as-salih fi al-qurun ath في al-fadila wa inma hadatha ba'daha ni mambo yamezuka baada yake baada ya karne tatu bora kwa maana kwamba maswahaba kizazi chao chote hakikujua kitu kinachoitwa kumsherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndivyo hivyo hutapata katika tarjama yoyote miongoni mwa tarajumi za maswahaba maelezo kuhusu masala al biyaumi bi yawmi wiladati an-nabii sallallahu alaihi wasallam hutapata wala kutoka kwa at-tabi'in wala katika atba'u at-tabi'in ni maneno ya kuungaunga ni jambo halikuweko sasa useme ah sasa kama alikuweko wakati ule ina maana kwamba ndio sasa ndio haifai sasa basi tusipande magari bwana wewe una wazimu wewe huelewi sasa hapa hakuna jambo la twalinda dini dini za wenzetu huko zimepotoshwa na watu wajanja mikono ya kina Paulo imeharibu mafunzo katika Uislamu hakuna upaulo ukiweka jambo usiku asubuhi ushabainishwa kwamba hili halipo, onyesha limefanyika wapi katika Uislamu. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayakuwepo, na insha Allah katika hutuba nyingine tutakuja kuona yalianzaje haya mambo yalianza vipi. Hao mwanzo hao mpaka wakapatikana baadhi ya wanawazuoni wakawa sasa, ah, hakuna vibaya, kwani yalianzaje na leo yakoje? Ndio vile sisi tumesimama katika msimamo ule ule wa kwamba maadamu mambo haya hayakufundishwa na ar-rasulul karim sallallahu alayhi wa alihi wasallam mambo haya hayakupokewa na masahaba wala hawakuyafundisha wala hawakuyafanya wala wanafunzi wao wala waliofuatia baada yao walmuqtadhi qa'im sababu yenye kupelekea hilo ilikuweko kwa sababu ni ibada lakini hawakufanya hakukuwa na kizuizi hawakufanya kuja kufanya baada ya wao kuondoka ni kuzua katika dini kwa na hilo sisi lakini sasa je yale yaliyotatawari baada ya hapo kila siku baada ya siku mambo yameongezeka kwa sababu wanaozuoni wanaeleza alimamu Abu Shama kusoma kauli yake anaeleza kwamba wakati ule mambo haya yalipoanza ilikuwa siku ile ya ya kufurahikia yale mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa watu wakitoa sadaka wakifanya mambo mema watu wakidhihirisha furaha miji ikipambwa watoto wakiogeshwa wakivaa vizuri yani kuonyesha kwamba leo ndio siku kazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam yalianza hivyo hivyo kama utani utani tu ah wafanyaje sasa watu wapige na mapiano bwana watu wapige na mafirimbi bwana watu wacheza kama bongo flavor bwana watu wacheza bwana ngoma bwana mambo yamebadilika kabisa na ukikuwa na umeshughulia mlevi wa kuimba hapo hapo huyo ameshughulika tayari shatu yani mambo ya kihuni yani wewe yani mtu zakaamua tu pale pale akaanzisha akaimba nyimbo hii watu wewe watu kacheza pale yani ni jambo halijadhibitiwa katika hii dini haiwezi kuwa dini hii fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina lile ambalo wakati huo halikuwa dini haliwezi kuwa dini leo na mkitaka kujua kwamba mambo haya hawezi kuwa dini na wala watu wako katika masala ya dini hiyo ndio ni wale ashikeni maulidi yenu ya saa sita saa mbili usiku saa ngapi fanyeni afu kila mmoja ashike njia zake bwana kila mmoja alikwao aje maulidi tu kama vile msikitini kwenda kuswali hawaji mtasoma wenyewe sema sasa kwani hapa sisi hatuwezi kukula wale hiyo ni shauri yenu lakini wewe jaribu tu kwa sababu hata watu awamu ni muslimi wanaona kwamba hii sio dini twenda tu kwa hiyo masala ya kusema kwamba ah, hata mkipinga yasomwa sana tutayasoma sisi hizo ni lugha za watu waliofeli waliofeli hasa si darasa la 4 au la pili wamefeli kwa nini eh hey, kwa sababu Qur'ani imesema wazi imekataza pombe wazi imekataza shirki wazi imekataza zina wazi liwati wazi kila kitu kimekatazwa wazi watu wafanya wafanye sasa ndio isikatazwe ndio isikatazwe hiyo pombe ndio isikatazwe tena kwamba msikataze tena pombe bwana watu kila siku waongezeka tu walevi wanaongezeka bwana kila siku sasa haya ah, maneno gani yatakatazwa hata kama wataongezeka atabaki mtu mmoja kile lazima yakatazwe lakini mapungua mafanya vishindo mapungua jiangalieni kwa ndugu zangu katika imani maneno yangu makubwa kabisa si hili peke yake jambo lolote la kiibada ambalo wewe waitakidi litakukuweka karibu na Mola wako wewe angalia mafundisho ya Qur'ani imekujaje na sunna imeeleza vipi maswahaba wamelipokeaje jambo hili Qur'ani haikuja 1960 bwana wala 1940 Qur'ani imeshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawasomea masahaba akawafundisha akawaonyesha kwamba hapa ni hivi hapa ni vile akaondoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika huu ulimwengu hakuna jambo lolote la kuwakaribisha na kuweka karibu na Mola wao ila aliwabainishia sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hakuna jambo lolote linaloweka mbali na Mola wao ila aliwabainishia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mambo yakanakiliwa yakaandikwa katika vitabu watu wakayapokeza wakayasomesha mambo yakaendelea fama lam yakun yawmaidhin dinan fala yakunu alyawma dinan اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قوموا إلى صلاتكم